50 languages. สองดสมาชิกครอบครัวปริวารปู่ตาดาดานานาย่ายายดาดี นนี่เขาและเธอโออเตโอ พ่อปิตา แม่มาตามา เขาและเธอโออเตโอ ลูกชาย ปุตรลูกสาว ตี เขาและเธอ โอ อเตโอ พี่ชาย น้องชาย ปรา พี่สาว น้องสาว แปนเขาและเธอ โออเตโอ ลุง อา นาจาจามามา ป้า อา นาจาจีมามีเขาและเธอ โออเตโอ เราเป็นครอบครัวเดียวกัน ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ ครอบครัวที่ไม่เล็ก परिवार छोटा नहीं है परिवार वड्डा है